gurekin dugu Lola Garzia Paf edo purun alternatif feminist elkartekoa, egunan? Egunan. Garai moderno hauetan lehenik Lola Garzia erraiten aldea arazoa tipitzen ari dela. Uh, ah, Bistan dena ez, <laughs> beste az ez ginduke gau jaipatuko. Uh, ez ez da bat ere tipitzen, uh, ah, gaurko egunean uh, beti atxamaiten dira arazoak, beti atxamaiten dira bortzizkeriak emaztean kontrako. Zoin motakoak dira gehienik? uh, arlo guzietan atxemaiten dira, bai eh, familian, bai lanean, izaiten aldira bortizkeri uh, eh, eh, seksualak, seksistak, uh, ara, denetan atxemaiten dira, ez da uh, zerrenda izigarri luzea izan uh, daiteke. mota desberdinekoak badira, baina zoin dira gehienik agertzen direnak? Be, uh, Emazten kontrako bortizkeriak, uh, uh, bortizkeri pentsatzen dugularik, asmatzen dugu beti uh, gizon bat, emazte bat jotzen, etxean edo kajikan, uh, maleruski ez da bakajik hori izan daiteke ere nagusi bat uh, bortizki mintzatzen uh, emazte bati, izan daiteke ere... Uh, bortizkeri psikologikoa? Uh, hori da, ahunt. Bortizkeri psikologikoa, äh, hori da, morala, ara, mota hainitz hartzen ditu. Ere izaiten alda, adibidez, uh, presioa, karikaren presioa, emazte bat ibiltzen dela ikarrikan, ez du, ez du uh, edo zoin portaera, portaera hautatzen. Egokitzen du bere portaera karikari. Ara. Eredu batzuer. Hori da. Egokitzen zaio, edo bai. zaie. Bai. Zaie, bai. Hai. Hai. Eta, mm, pa, felkartean hor, eh, zer egiturarekin lan egiten duzue? Eta elkarte bat ziste? Bai, gu gira elkarte bat, beraz. Eh, gure elburua ez da... Uh, eh, Goaz dibidez ez dugu... Uh, nora ezan. Gure elburua da... Uh, feminismoari lotuak diren gai guziak aipatzea gure artean, eta gero plazaratzeat pixka bat... Uh, ez, bezala. Ba, ezkuntza bat gisa, pixka bat, ba, kizuen txatzen gira ere uh, uh, gaiak uh, Gu, gu bahneratzea eta gero plazaratzea, aipatzea jendearekin, ez gira bat ere uh, beaketa elkarte bat, edo bakizu gira, gehiago ezkuntza elkarte bat. Ara. Ara. Bozera maile edo mintzaleku bat? Bistanda, hori bortxaz. Bai, Mintzaleku. Mintzaleku bat, eta ekintzak antolatzen ditugu ere, ba, beti ara, uh, eh, ezkuntza ideia horrek ilan. Uh, eh, e, prebentzio lan bat, edo mm, gizarteratze lan bat egiten duzek gai horien eh, inguruan, eta badira zuek bezala beste egitura batzu, hortan ari direnak. Erraiten aldea, mm, arazoak gerota hoi hartzun gehiago duela, eta mm, jakiten direla lehen baino gehiago. Bai, uh, eh, diakiten dira, orain baitugu zenbakiak, erraiten aldugu uh, eh, zuzenki eh, zein diren bortizkeriaren zenbakiak, uh, ipar euskaregian uh, zaila da, behan beden Frantzian, Europan, munduan zehar, erraiten aldugu. Gero, beti bada borti, bortizkeriaren itxura, bakizu, ekonomikoa adibidez, beti asmatzen aldugu, uh, eh, bortitzkeria, uh, eh, uh, eh, klase uh, uh, pobreetan agertzen dira, eta ez dela, dela, da, ba, ba, bada ora, haintzin uh, Hainzin ikus molde bat. Hainzin bat, ahont, ekonomikoa edo lotua klaseari. Eta hori ez da... Ez da egiazkiola. Ez da Eta hortan mentuaz falta dira ez zenbakiak, ez, ikerketak, ban zinez uh, eh, eh, mesua falta da. Denetan atsemaiten direla. Edo zoin lekutan. Ez preventzio lana hortan ditaike eta azkartu behar ditaike ahlo hortan? Ahlo hortan, bai. Gero, eh, guretzat, ba, uh, bortizkeria lotua ere uh, emazten eta gizonen arteko uh, desberdin tasunari. Beraz, uh, emazteak guti parte hartzen dute politikan, guti parte hartzen dute poderean, eta nunbait ez da ahitzekoa, ez dela ipatzen, diadanik kanporatua baitira uh, podere uh, mundutik eta politika mundutik. Naiz eta kanbiatzen ari da pixka bat parekotasun historio haute Hori da, hori da, ba, entzuten delaik nora batzutan tratatuak dira uh, eh, Asamblada Nazionalean edo ba, kizu, fe, ez da errez eta horako borrokak eramaiteat ez da beti uh, eh, errezki egiten. E, genero indarkeria ote da, aktualitatea hartu, zego aktore bat hilda, bere lagunak uh, erailik bigizon ziren, bai. homosexualen homoseksualen artian, edo bi emazten artian, kon, ber maneraz kondutan hartzen duzu, bortizkeria hori? Bai, gero guk, uh, uh, gaur da emazten kontrako uh, nazioarteko eguna. Nazioarteko eguna. Uh, gu pafelkartean beti lotzen dugu feminismoa genero uh, gaiari ere. Uh, ez da ez eh, femi, feministak gira baita ere antisexistak eta hori seksualitatea eh, seksismoa hori guztia lotua da biztan da da mm, bortizkeria hortaz biktimak diren eh, pertsonekin baitzua remanak zuen ganat etortzen dira ez bategu, gu ez ez da bat ere gure helburua eh? gure elkartean ez gira ez, ez dugu hort tan sartu nahi, ez baikira formatuak horrentzat, badira zinez eh, eh, diadanik eh, elkarte batzuk. Hortan Hortan, E, Prezeski, e, ostion haipatu dugu PAF, galdera zen ere, behar bada, be, elkarte horiekin, badira aterbetxeak, eta bai. harremanetan bai. ziste maiz usu Bai, gero gu kolektibo batean sartzen gira, kolektibo hainitzetan sartzen gira, depen, fe, gai bako, bako baita kolektibo bat. Uh, gero badira uh, e, e dira ipar euskal egian olako aterbeak eta lekuak uh, emazteak e, babesteko bai. Gero, bai, bai uh, ahimanetan sartzen dira mare ruski eta maiz uh, baderarik zerbait uh, edo gai bat borokatzeko ikusten gira adibidez uh, uh, dedentzako eskontzaren zat, uh, zat... Eh, biltza, ba, hori definitzeko eh, biltzen gira eta hor ikusten gira ba, maleruski ez aski uh, eguneroko uh, mm. tasunean. Boteri publikoekin, baditu zera ahremanak, entzatzen zite, sensibilizazio lan bat egitea, eta laite mauzu, ez ze erantzun duzu? Ah, gu, uh, gure elkartean, asigira lan bat eramaiten baionako egiko jaz baionako pestetan uh, atera bai gintuen banderolak, uh, eh, karriketan, uh, eh, pestenkari, uh, eh, portaera seksistak salatzeko. Beraz, hori uh, esker, sartu gira ahimanetan erriko etxarekin, eta agian lan bat erabaren dugu elgarrekin. Horain hasten da, beraz ez da uzute jaitena. ahela. Justu, erriko besten bilana egin zolarik, aski kritikatua izan zen, erraiten baitzen, ez duztela kondutan hartu bortxak eta salaketak, eta... Bai, guk ez dugu nahulertzen, da uh, erriko etxak bilan baikor bat egiten duelarik, naiz eta bortxaketak izan, hori guretzat ez da ezin da eh, eh, ezin bilan baikor bat egin. Naiz eta gutiago izan ezin da baiko izan hori. Ezin da baiko izan, mm. sekuran paf elkarteaz, bez, ala, orzira paf elkartekoa Lola Garzia, zergatik eta nola sortu zen, zergatik ulertu dugun, unbait, me nolaz, noiz eta ze baldintzetan sortu zen ez Uh, Ebe, eh, justuki orain dela bost urte eh, sortu dela, uh, garaian ez nintzen orain dik elkartean sartua, baina sortu zen uh, feminismo berri bat sortzeko. Ara, uh, adibidez, gure elkartean onartzen ditugu gizonak, uh, ez da, um, uh, nahi, Astapenan zen lagun talde bat, eta nahi zituzten uh, gai feministak aipatu haien artean, eta pixkanaka, pixkanaka, be, uh, borroka batzuk eraman ditugu. Uh, asigira ere antolatzen uh, unibertsitate erikoiak, justuki uh, eh, itzaldiak, uh, antolatuz eta jendeekin uh, partekatzeko eta ara. Me hori zen, zinez gure artean lan, horiek, gai horiek lantzeko. Feminismoa ahra berritu eh, duzu? Erran edo badela feminismo zahar bat, edo zaharkitu bat? Bate, bate, uh, beharrik eh, hor direla feminista eh, zaharrak, eran ginezake. Uh, ez ba, hainitzik hasi dugu uh, aiekilan, baina, ara, behar nuen, uh, ginuen, ba, ginuela zerbait iteko, uh, ba, kizu ez da bat ere ez gira kontrari, eh? ez nez, bako txak bere aldean ongi, da pixka bat arlo guzietan aritzeko, ez da bat ere, uh, ara. Elgar, eh, elgarren osagarri ziztela? Bai, elgarren osagarri gira, eta errigurarki elgarrekin lan egiten dugu. Hmm. Aipatu dugu ostian ekonomia mailan, e, bai. adibide bat zuen dituzu, betiko heldu da ere, hilabete sarien historioa, pagen historioa, beti hain berian da? Hilabete e, sariak, baita ere, um, dora guti atera da inkesta bat Nuna agertzen zen emazteen uh, kontsumo produktuak uh, uh, gizonen, gizonen baino uh, kariuago zirelak, zirela. Hori adibidez beste adibide bat da, bai ekonomiko ki ere uh, uh, desberdintasuna senditzen da. Mm -hmm. Eta zenbakiak, uh, erranduzu ipar eskualegiari du azkion zenbakirik etzinuela? Ah, edo nik ez, ez ditut... Frantzia uh, mailan edo tipituz edo tendentziak dituzu? Ez, beti, maleruski, betiko zenbakiak dira, eh, frantzian, uh, erraiten da, dibidez, bim minuturo eh, emazte bat uh, bortxatua dela, beraz hori ez da aldatu, eta mm, bi egunero emazte bat hiltzen dela bere senajaren kolpeengatik, edo bere gizonaren uh, kolpeengatik. Mhm. Ara. Eta munduan zehar, hoi, no, uh, zenbakiz, uh, azkarragoak dira. Uh. Zuen elkartearen uh, ere moa, ipar euskalegi guzia da, konuntan hartua? Ez, ez, ez, baiona eta gu zinez ari gira baionan. Bai. Eta gune horrek, berra badu, berezitasun bat, tematika horien inguruan, beste lekuetan ez dena, edo berezitasunik? Uh, noraz, hori. Egan nahi dute, eh, egoera, edo azteak tratatu diren eh, manera, ba, desberdintasun bat bada, adibidez, baionako eskualdea eta adibidez bagenek aldearekin, edo baiona edo beste hiri handi batzu? Uh... Hori ez, tak, ez egia, hasi gira piskata ahemanetan barnek aldeko kolektibo batzuek, batzuekin. Uh, ez zait duritzen desberdintasun handi bat badela azken finean behar ditugu, uh, hala, behar ditugu. Egia da Baionan honan adibidez, pestengatik uh, urtean zehar eh, aipatzen dira, fe, edo pestengatik gehiago aipatzen direla uh, arazo horiek. Uh, Egan nahi batut, pestetan uh, oinu uh, azkartuagoak baitira. Gero hori da baionaren berezitasuna, pe, ara, kari ez pasatzen dena. Gero nik uste ez da desberdintasun handirik e, dozein lekutan eh, beharazoak atxamaiten dira. Urtetik urterat, eh, feministen allarik apenak, eh, gero eta gehiago onartuak direla karrikan, senditzen duzu ez? Onartuak... Uh... Ulertuak? Ulertuak... Bai, ulertuak dira, gero, uh, bada, bada lan egiteko eta batzutan ere eh, gure eh, gure elkarte munduan edo militante munduan ere bada lan egiteko ez da beti eh, guari gure leloekin er, gauzak errepikatzen, ma ez dira oino barneratuak eta badala egiteko bai. Mm -hmm. Gaur ogoita bosta, mhm. eta pentsatzekoa da, Ipar Euskal Herriuntan, egintzak badirela antolatuak, bai. eta horren berri emaitela laukuzu? Bai, beraz, badira bi itzordu nagusi, uh, elkarretaratzea gaur baionako erriko etxean uh, seiak eta erditan. Eh, gero emazten aurkako bort, Tizkerien kontrako kolektiboak antolatzen du eh, Royal Cineman sortziak eh, eta erditan. Beraz, elkarretaratzea eta gero filma bat, ah, eh, filma bat aurkeztuko dute. Miarritzen, bai. bai. Eta bukatzeko bihar, uh, ogoita seian, sortzitan albizia geran, ipar bai honan, planning familial delakoak, Antolatzen du uh, gaualdi bat antzerkia eta ez tabaida. Hala, antzigabe maztek diotek eh, ere azparren uh, egintzak uh, astert aratsalde untan aipatuko ditugunak uh, dena, egunean uh, zehar. bukatu haitzin, um, PAF Un Alternative feminista Hortan, gazte batek sartu nahi badu, mutiko batek, doneska batek, posible du, edo talde itxi bat da? Ez, bat, ez, da bat ere itxia, ez, ez, ez, eta... zirela egan Ba, ba, bai. <laughs> eta, eta ongi etorriak dira, biztan da, badugu webgune bat, aski da paf, paf baiona sartzea Googleen, eta badugu gure eh, webgunea, eta maiz uh, eh, kontaktuetan sartzen diren pertsonak, gero heldu dira bilkoetarat, eta, tala laster, uh, abenduaren uh, seiaren uh, asteburu liburu hortan izanen dira justuki gure unibertsitate Egikoiak beraz uh, eh, behagian ba, behiz aipatuko ditugu, baina badugu egitara polit bat, eta horrenkari maiz jende hor biltzen da, eta gero e, gurekin egoten da. Ba, egun horietan, zer dira lekukotasunak eta dira eh, jende batzu, emazte batzu? Bai, emazteak eta gizonak ere, entxatzen gira proposatzea, horten adibidez proposatzen dugu filma bat eta ez da bat, gero taile jakere ere, uh, seksualitateari Eh, lotuak, uh, eh, seksismoari lotuak, edo generoari lotuak ere, tailexak, eta gero itzaldiak. Hala. Eta orten, horaz, eh, bos garen urtea dugun, uh, zinez gai zabala izanen da. Beraz da, uh, gai zabal bat, feminismoa. Horok zer den uh, gaur egun feminismoa. Ongi da, eskertuko zeitu Lola lagartzia, pa felkartetik eldu zirela, hori dugu. Mil esker.